Pirmoji kronikų knyga, 11 skyrius. Visi izraelitai susirinko pas Dovidą į Hebroną ir tarė, mes esame tavo kūnas ir kaulas. Anksčiau, kai Saulius buvo mūsų karalius, tu išvesdavai ir įvesdavai Izraelį. Viešpats, tavo dievas tau pažadėjo, tu ganysi mano tautą, Izraelį, ir būsi jo kunigaikščių. Visi Izraelio vyresnieji atėjo pas karalių į Hebroną. Dovidas sudarė su jais sandorą Hebrone. Jie patėpė Dovidą Izraelio karaliumi, kaip viešpats buvo paskelbęs per Samuelį. Dovidas ir visas Izraelis ėjo į Jeruzalę, kitaip Jebusą, kur gyveno Jebusiečiai. Jebuso gyventojai sakė Dovidui, tu neįeisi į miestą, tačiau Dovidas paėmė Sijono tvirtovę, tai yra Dovido miestą. Dovidas tarė, kas nugalės jebusiečius, tas taps kariuomenės vadu. Pirmasis miestą puolė Cerujos sunus Joabas. Jį paėmė ir tapo kariuomenės vadu. Dovydas apsigyveno tvirtovėje, todėl ją pavadino Dovido miestu. Jis statė miestą aplinkui, pradėdamas nuo Milojo. Juabas atstatė likusią miesto dalį. Dovidas vis daugiau įsigalėjo, nes kareivijų viešpats buvo su juo. Šie yra žymiausi karžygiai, kurie drauge su visu Izraeliu remė Dovydą, užimant karaliaus sostą, kaip viešpats buvo kalbėjęs apie Izraelį. Hachmonio sūnus Jašobamas, vyriausiasis iš trijų. Jis pakėlė savo ietį prieš tris šimtus ir nukovė juos visus vienu kartu. Antras pasižymėjęs buvo Dodojo sūnus Elezaras, Ahoachas. Jis buvo su Dovidu prie pasdamimo, kur filistinai susirinko prieš juos mūšiui miežių laukuose. Žmonėms pradėjus bėgti nuo filistinų, jie atsistojo lauko viduryje, kovojo ir nugalėjo filistinus. Taip viešpats suteikė jiems didelį išgelbėjimą Tris vyrai iš 30 vyresniųjų atėjo pas Dovydą į Adulamo olą. Tuo metu filistinų kariai buvo pasistatę stovyklą Refajus lėnyje. Dovydas tuo laiku buvo tvirtovėje, o filistinų būrys Betliejuje. Tuomet Dovydas labai trokšdamas tarė, kas man atneš vandens iš Betliejaus šulinio, esančio prie vartų Tie trys prasilaužė pro Filistinų stovyklą, pasėmė vandens iš Betliejaus šulinio, esančio prie vartų, ir atnešė Dovidui. Tačiau Dovidas negėrė jo, bet išliejo jį viešpačiui ir tarė, taip nebus, kad gerčiau šitų vyrų kraują. Juk jie, statydami savo gyvybę pavojun, man jo atnešė. Tai padarė tie trys karžygiai. Juabo brolis Apšajas buvo žymiausias iš trijų. Jis pakėlė savo ietį prieš tris šimtus ir juos nugalėjęs pagarsėjo tarp trijų. Iš trijų jis buvo garsiausias ir tapo jų vadu, tačiau aniems trims neprilygo. Jehojado sūnus Benaja iš Kapcelio buvo narsus vyras. Jis padarė daug žygdarbių, nukovė du žymius Moabo karžygius ir sningant duobėje užmušė liūtą. Be to, nukovė egiptietį, vyrą, penkių uolekčių aukščio. Egiptiečio rankoje jėtis buvo kaip audėjo staklių restuvas. Nuėjęs prie jo su lasda, Jis atėmė jėtį iš egiptiečio rankos ir jį nukovė jo paties jėtimi. Tuo Jehojado sūnus Benaja pagarsėjo tarp trijų karžygių. Ir jis pagarsėjo tarp tų trisdešimties, tačiau pirmiems trims neprilygo. Dovidas jį paskyrė savo sargybos viršininku. Kariuomenės karžygiai buvo Juabo brolis Asaelis, Dodojo sūnus Elhananas iš Betliejaus, Harodietis Šamotas, Pelojietis Helecas, Tekojiečio Ikešo sūnus Ira, Anotietis Abezeras, Hušietis Sibehajas, Ahoachas Ilajas, Netofietis Mahrajas, Netofietis Banos sūnus Heledas, Ribajo sūnus Itajas iš Benjamino Gibėjos, Piratonietis Benaja, Hurajas iš Gašo klonių, Arabietis Abielis, Bahurimietis Azmavetas, Šalbonietis Eljahba, Gizaiečio Hašemo sūnus, Hararas, Šagės sūnus Jehonatanas, Hararas, Saharo sūnus Ahijamas, Ūro sūnus Elifalas, Mecherietis Heferas, Pelojietis Ahija, Karmelietis Hecrojas, Esbajo sūnus Narajas, Natano brolis Juelis, Hagrio sūnus Mibharas, Amonitas Celekas, Berotietis Nahrajas, Cerujo sūnaus Juabo ginklanešys. Itrai, Garebas ir Ira, Hetitas Ūrija, Ahlajo sūnus Zabadas, Rubenas, Šizos sūnus Adina, Rubenų vadas ir 30 viršininkas, Mako sūnus Hananas ir Mitnietis Juozapatas, Aštarotietis Uzija, Aroeriečio, Hotamo sūnus Šama ir Jejelis, Šimrio sūnus Jedėelis ir jo brolis Ticietis Joha. Mahavas Elielis, Elnamo sūnus Jeribajas ir Jošavija, Moabitas Itma, Elielis, Jobedas ir Mecobajitas Jasielis.